Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին օժտվեց նոր զանգերով։ Ավանդական զանգերի օրհնությանն ու տեղադրմանն է նվիրված մեր այսօրվա թողարկումը։ Քեսի օդի եւ սրբեսի զանգս այսնա շանա Ստեփանակերտի առայժմ միակ գործող եկեղեցում 8 տարի շարունակ ողանջում էին համապատասխան հնչեղություն չունեցող զանգեր։ Իբրև բարեպաշտ հավատացյալ ամեն օր երկու անգամ Աստծո տուն հաճախող Ֆրանսահայի Մարիամ Չախամյան Տանկրեզը նախաձեռնել է եկեղեցին օժտել ավանդական զանգերով, եւ ահա զանգերը պատրաստ էին օրհնության ու տեղադրման։ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը հոգևոր դասի մասնակցությամբ հանդիսավորապես օրհնեց նոր ավանդական զանգերը։ Եթե եկիրեցու խաչը տաճարի թագն ու պսակն է, ապա զանգը նրա լեզուն է, նրա համու հոտն է։ Եվ որ զանգը հնչում է, ինչ պիտի անի հավատացյալը։ Պիտի խաչակնքվի։ Ոմանք ասում են «Փառք ես Տեր Աստված», ոմանք ասում են «Մեղա ես քեզ Տեր Աստված»։ Ինչու՞։ Որտեվ զանգը մեզ հիշեցնում է Աստծո հրեշտակի փողը, որ փողը պետք է հնչի ահեղ դատաստանից առաջ։ Փողը պետք է ինչի, երբ որ ընդհանուր հարություն արդեն մարդիկ դատաստանում։ Ոմանց համար կլինի դա ուրախություն, ոմանց համար դա կլինի ոչ թե տխրություն, այլ կործանում, դեպի հավերժական տանջանք են գտնում։ Եվ որ զանգը խփում է, ժողովրդի մեծամասնությունը մեծագույն հաճույքով է դա լսում։ Դժվար թե որ հաճելի չթվա եկեղեցու զանգը։ Օրտնեսի, օջի, եւ ծարոթեսի զանգս նա Հովանեսի հայտնությունից ընթերցենք մի փոքրիկ հատված, որը վերաբերում է 7 հրեշտակներին 7 փողերով։ Եվ երբ բացեց 7-րդ կնիքը, երկնքում լրություն եղավ մոտ կես ժամ, եւ տեսա 7 հրեշտակներ, որ կանգնած էին Աստծո առաջ, եւ նրանց 7-ը փող տրվեց, եւ մի ուրիշ հրեշտակ եկավ ու կանգնեց խորանի մոտ, նա ուներ ոսկե խնկաման, եւ նրան շատ խունկ տրվեց, որ เป զի աղոտք մատուցի բոլոր սրբերին ոսկե խորանի վրա, աթոռի առաջ, եւ հրեշտակների ձեռքերից խնկի ծուխը, ինչպես աղոտք սրբերի ելավ Աստծո առաջ վերջ, եւ հրեշտակը խնկամանը լցրեց խորանի կրակից ու այն գցեց երկրի վրա եւ եղավ որոտ ու ձայներ եւ փայլատակում եւ մեծ երկրաշարժ եւ 7 հրեշտակները, որուն էին ի 7 փողեր, պատրաստվեցին դրանք հնչեցնելու։ Օրտնեսի, օծի եւ սարփեսի զանգս նայս Փող հնչեցրեց նաև 4-րդ հրեշտակը եւ զարգվեց արեգակի 1-րդ մասը, լուսնի 1-րդ մասը եւ աստղերի 1-րդ մասը եւ խավարեց նրանց 1-րդ մասը, նույնպես եւ գիշերվա 1-րդ մասը եւ տեսա ու լսեցի երկնքի մեջ թրչող հրեշտակի ձայնը, որ ասում էր բարձր ձայնով. «Վայ, վայ, վայ, երկրի վրա բնակվողներին, երբ կհնչի նաեւ մյուս 3 փողերի ձայնը, որը պիտի հնչեցնեն հրեշտակները»։ Հովանու ավետարանի հրեշտակի փողն է խորհրդանշում եկեղեցու զանգը, որը կոչված է ժողովրդին ժամերգության կամ պատարակի հravirելու, ինչպես նաև կարևոր իրադարձություններն ազդարարելու համար։ Զանգերի ղողանջը խորհրդանշում է Աստծո փառքը, ինչպես նաև Այեղ Դատաստանի օրվա ազդարար փողի ձայնը, այն մեր մեջ արտնացնում է երկնային խորհուրդներ, զգաստացնելով եւ կտրելով առօրեական հոգսերից, որ เป զի արժանավորապես կանգնենք երկնային թագավորի արչև։ Բայա, պահպանյա, նորալուտյոն զանգերը զայս, զեկեղեցիս, ժողովրդս եւ բանակս հայոց։ Հայաստան Արցախ հանրապետություն կսմեր ըս բարերարս զանգերիս այս եւ ներկակացավարաչիկո ժողովրդից Անդ Հովանյալ Սուրբ Եփապական Խաչի վտքոյի խաղության հրկյա եւ ազատիա հերևիլի Իվանովի ուտշնամյաց եւ արժանավորյա գողությամբ հարավորել ըսքես անթորես ու փոքույտ այժմ եւ միշտ եւ ավիթյանս հավիդենից ամեն օրտնյա տերմերի Սուրբ Պարքև Սրբազանն անդրադարձավ նաև զանգին վերաբերող գիտական մի շարք հայտնագործությունների։ Հետաքրիր այն է, որ գիտնականներ ապացուցել են, որ երբ որ զանգը խփում ես, ինքը ունենում է ալիքները ձայնի, որոնք կոչվում են օբերտոններ, նուրբ տոններ։ Եվ ամենաշատը զանգի մեջ է դա, երաշտական իմաստով։ Երկրորդ տեղը գրավում է երկեհոնը։ Գիտեք, որ նվագում ես, սխում ես մի ակորդ, ձայնը գնում է, բայց զանգինը շատ երկար է գնում։ Ձայնը գնում է մենք չենք լսում։ Այդ ալիքները, այդ հաջողականությունը գնում է։ Եվս առավել ապացուցված է գիտնականների կողմից, դեռ հաստատված է 80-ական թվականներին, երբ որ զանգը հնչում է ամենաչբուժելի վիրուսները, միջատների միկրոբները ոչինչ անում են։ Փորձեր են արել, վերցրել են Մոսկվա 5 եկեղեցու արանքը ճիշտ մեջտեղը, չբուժվող միկրոբները դրել են անոթների մեջ ու կես ժամ սկսել են խփել զանգերը։ Բոլոր միկրոբները սատկել են։ Գիտությունը չգիտի դրանց ոնց բժշկի, բայց զանգը, եկեղեցու զանգը ոչնչացնում է դա։ Մենք աղոթքի ժամանակ, երբ որ խաչը ոցում ենք, ասում ենք. «Ով որ հավատքով նայի ոցված խաչին, եկեղեցու խաչին, ոցված խաչքարին, ոցված ծերած խաչին, հավատքով նայի, հավատքով աղոթի դրան դիմի, հրաշք պիտի ունենա։ Խաչը արձագանքելով արձագանքում է, որտեղ Քրիստոսի խորհրդանիշն է։ Նույնն էլ օծված զանգը, երբ որ մենք զանգը օծում ենք Սուրբ Միրոնով, Սուրբ Հոգու շնորհքները մտնում են զանգի մեջ։ Զանգը այլևս դադարում է երկաթեղեն իր մնալուց։ Ինքը դառնում է այլ բան։ Ստանում է ուրիշ զորություն, այն զորությունը, որ կարող է իր պատուղները բերեն մեզ։ Մարիամ Աննա Չախամյան Տանկրեզը Սուրբ Հակոբ եկեղեցու ամենանվիրյալ հավատացյալներից է։ Նախ չկահետ մշտապես ներկա է մատուցվող պատարակներին, առավոտյան եւ երեկոյան ժամերգություններին։ Ամուսնու Միշել Տանկրեզի եւ աղջկա Հարպսիմեի հետ Արցախ ժամանած Մարիամ Աննան ծնվել է Ֆրանսիայի հարավում, Մարսել քաղաքին մոտ գտնվող Գարդան գյուղում։ Հիշում եք Անրի Վերնոյի «Մայրիկ» ֆիլմը։ Հուզված հարցնում է Մարիամը. Շոքենավում եղել են նաև իմ պապն ու տատը, Խաչատուր Չախամյանն ու Աննա Բաշիկյանը։ Նրանք հլրակյաց էին, բացարձակ չէին խոսում ցավի ու տարապանքի մասին։ Նրանց աչքերում միայն թախիցն էր ծորում։ Տատը միշտ ասում էր. «Պիտի ներել թուրքերին ու աղոթել նրանց համար, որ เป զի նրանք հապաշխարեն գործած մեղքերի դիմաց»։ Քիչ անց բարձվում է Աննայի մեծահոգության հիմքը։ Շոքենավով Ֆրանսիայի հարավ հասած Աննան Խարբերտ գավառի Դատեմ գյուղի երեցի աղջիկն էր։ Դատեմ գյուղի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվն էր Տեր Կիրակոս Սահակյանը, ու աղջիկն էր Սառա Սահակյանը, իր Խաչատուր papi մայրը։ Խաչատուրի ազգանունն Ադամյան էր։ Թուրքերը փոխեցին նրանց ազգանունը, Ադամյանը դարձնելով Չախամյան։ Խաչատուրենք Կապուտաչիա էին, եւ դա էր իբր պատճառը, որ Ադամը փոխարինվեց Չախամով։ Մարդուն իրանցյալը մոռանալ տալու, իրանցյալից կտրել հերացնելու ինչպիսի հնար։ Ազգանվան հետ փոխվեց նաև մի ողջ տոհմի ու մի ողջ ազգի պատմություն։ Գարդան գյուղում հաստատված խաչատուրենք ինչ դժվարություններ ասես որ չեն տեսել, ինչ խոչընդոտներ ասես որ չեն հաղթահարել, այգի են մշակել, զբաղվել հողագործությամբ, մի փոքրիկ կարողություն կտակել ժառանգներին եւ մորական կողմից Խաչատուրին եւ նրա սերունդներին փոխանցված հոգեվոր ջիղը գնալով ավելի ու ավելի բաբախուն է դարձել։ Տեր Կիրակոսի թորընթորը Մարիամ Աննա Չախամյան տանկրեզն իրեն եկեղեցուց դուրս չի պատկերացնում։ Նա երբեմն երբեմն նվիրատվություններ է անում եկեղեցու պայծառացման եւ իր հայրենակիցներին հավատի բերելու ուղությամբ։ Վերջին ձեռնարկի արդյունքում Ստեփանակերտի առայժմ միակ գործող եկեղեցին օժտվեց նոր ու ավանդական զանգերով։ Ինչ որ անում եմ, ես անում եմ իմ դադիկի ու բաբիկի իշադակի։ Եվ նրանք ծնվել են հիմա Թուրքիայում գտնվող մի գյուղում, Թադեմ գյուղում, ու նրանց եղերնի ժամանակ հրաշքով բրգվել են, ամբաստաներ լերներուն են բարձրացել, հետո Սուրիայից անցնելից ազատվել են Ֆրանսիա, ու ես ծնվել եմ Ֆրանսիայի հարավում, խանվորությամբ, մղագործությամբ են զբաղվում, այսինքն բայց դժվար կյանք են ապրել, դրանց ամբողջ կյանքը դժվարության մեջ, բայց ինձ պատմում էին իրենց քյուղի մասին, իրենց քյուղի եկեղեցու մասին, վանքի մասին։ Այս քյուղի եկեղեցու մեջ իմ բաբի բաբը քահանա եղել, եւ ես գտածել եմ դադեմ քյուղի պատմությունը, մեկը որ սփյուռքում վերաբրող էր, գրում է թե ինչ, ինչ հիանալի օրենա իշում է վերջին զանգերի ձայնը, ինչ մեծ ույսեր են կապված այս զանգի խորանշերի հետ։ Ու բարձավեց ինչ որ մենք անում ենք, բարձ իրենց իշատ տակին Մարիամ Աննան երբեք չի լսել դատեմի Սուրբ Աստվածածնի զանգը, բայց նրա ականջներում երկար ողանջում են տատի ու պապի պատմածներից եւ Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբի զանգերի տեղադրումով Մարիամի նպատակներից է նաեւ հեշտակի փողից հետո Տոհմով ու Հազգովի բացճակատ կանգնել Աստծո ահեղ Դատաստանի արչեւ։ Նա չի կարող գնալ դատեմ եւ եկեղեցաշեն գործնեությամբ զբաղվել։ Դա գուցե հաջողվի իր թորներին, որոնց գենը հարատև կրելու է հոգեորականի ազնիվ պատիվը։ Ինքն այստեղ է Արցախում եւ իր գործնեության հասցեն Սուրբ Հակոբ եկեղեցին է։ Իր փափագը Աստծո պատվիրանի անխախտ կատարումը։ Սիրեցեք միմյանց։ մի չեմ գնալ տադեմ գյուղի եկեղեցի ոչ վերանորոգել, ոչ զանգերը դեղադրել։ Իսկ ադագով ասում եմ մեր հայրենիքը եթերում է, այսինքն մենք կարող ենք երազել։ Ես մաղթում եմ միայն որ ինչպես սրբասան ասեց, որ այս զանգի շնորհիվ դուք ավելի ամուր գաբ ասած եկեղեցու հետ։ Մենք որ օղից զրկված ենք, սպիրկա հայերը։ Մեր ույսը վերջինուց միայն եկեղեցին եղել, այսինքն հավատը եկեղեցին։ Բայց դուք որ օղի վրա եք այլում, ավելի իրաբաշտ մարդիկ եք, այսինքն գիտեք եւ օղը հարստությունը ինչ է նշանակում, իսկ մեզ համար դա մի ուրիշ բան է, որ այս փողով ես չեմ կարողանում օրինակ իմ քյուղում, իմ ուզածաները, իմ քյուղի իմ ցերկից մեջ չէ, թուրքերի ցերկին է։ Ես միշտ ցանկանում միայն որ դուք լավ ապրեք, ավատով ապրեք, ախտարեք դժվարությունները եւ մարդը միայն բարի անի մարդուն իպես պատերազմի ադեն բոլորը աճակցում եք իրար։ Որդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա, որդնեսցի ես սրպեսի, զմատաղը զայս, անվամբ հորի որ թույ որ քույսս բոյով ու շնորհիվ։ Այժմ եմ միշտ Իվավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ամեն հալելույա, հալելույա, հալելույա, որդնեսցի ես սրպեսի, զմատաղը զայս, անվամբ հորի որ թույ որ քույսս բոյով ամեն։ Զանգերի օրնությանը հաջորդեց սիրո ճաշը, մատաղն էլ օրնվեց բաժանվեց հավատացյալներին։ Ներկա կացյալ ժողովուրդը սիրով էր դրամադրված, ներողամտությամբ, Աստծուն փառք էր տալիս, աղոթում արևոտ օրերի համար, վերհիշում հայտնության գրքի հրեշտակի 7-րդ փողին վերաբերող հատվածը։ Եվ երբ 7-րդ հրեշտակը փոխանցեցրեց, երկնքում լսվեց մի ձայն, որն ասաց ամբողջ տիեզերքի թագավորությունը եղավ մեր տիրոջը եւ իր օցյալինը, եւ նա պիտի թագավորի բոլորի վրա հավիտյանս հավիտենից։ Եվ 24 երեցները, որ նստած էին իրենց գահերին, Աստծո առաջ, ընկան իրենց երեսների վրա, երկրպագեցին Տեր Աստծուն եւ ասացին. Գողություն ենք մատուցում քեզ, ամենակալ Տեր Աստված, դու որ են ես եւ ես, ձեր կտարար քո մեծ զորությունը եւ թագավորեցիր Հեթանոսները զայրացան, բայց հասավ քո բարկությունը, ժամանակը դատելու մեռելներին, տալու վարձը քո ծառաններին, մարգարեններին ու սրբերին, քո անունից վախեցողներին, փոքրերին ու մեծերին եւ ոչնչացնելու երկրի կործանիչներին։ Անսանք մեր հոգեոր առաջնորդին եւ տա Աստված, որ 24 երեցների նման երկրպագելով մենք նույնպես գոհություն մատուցենք Տիրոջնս Հովանու ավետարանի։ Մեզ կմնա միայն հավատքով ընկալել զանգի ձայնը, հավատքով ընդունել այդ ձայնը, առանց կասկածի եւ պիտի աղոթենք զանգի ձայնի ժամանակ։ Շատ կարճ, դիպուկ, հստակ աղոթք պիտի անենք հոգու խորքում, որպեսզի այն մեր բարի աղոթքը կյանքի կոչվի, դառնա իրականություն։ Բարեբեր իմաստով, փրկաբանության իմաստով, բժշկության իմաստով, դարձի իմաստով մեղքերի թողության, խավության իմաստով։ Մենք այսօր բոլորս ուրախ ենք։ Իհարկե մեզ համար մեծագույն տոն է սա։ Մեր եկեղեցիները կամ եկեղեցին հոշտում են զանգով։ Աստծո հրեշտակի ձայնով, որը կանչում է մեզ։ Դրա համար ես ձեզ բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Սա մեր տոնն է, մեր ուրախությունն է։ Եվս մեկ մեզ համար հոգևոր ձեռքբերում է։ Մենք ստանում ենք եւս մեկ հոգևոր զենք, հնարք, պայքարելու չարի դեմ, ամրացնելու բարին, հավատքը մեր մեջ, ուրախություն, զվարթություն բերելու մեր հոգու ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 1-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբի գեղեցու զանգերի օրհնության եւ տեղադրման արարողությանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։